տարբեր երկրներում հաստատված մեր հայրենակիցների հետ Արցախի իրենց կյանքի ու ապագայի մասին Վան Նովիկովի հայկական ֆենոմեն հեղինակային հաղորդաշարում։ Բարև ձեզ ռադիո լսող բարեկամներ, այսօր մեր զրուցակիցն է Կանադայից հայրենիք տեղափոխված մեր հայրենակից Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամի հանրային կապերի համակարգող Ռուբեն Ճամպազյանը։ Տիկնոջ հետ նա հայրենիք վերադառնալու որոշում կայացրեց դեռևս Արցախյան երրորդ պատերազմի օրերին 2020 թվականի նոեմբերին։ Մեր զրուցակիցը խոստովանում է, որ հայրենիքում գտավ այն ջերմությունը, որ յուրաքանչյուր մարդ ունենում է իր օջախում։ Բարև ձեզ Ռուբեն, կխնդրեինք ներկայացնել ձեր արմատները, տեղից եք սերում, որտեղ եք հաստատվել։ Սիրով նախ եւ առաջ շնորհակալություն հրավերի համար։ Անունս Ռուբեն է Ջամբազյան, հայրական արմատներս կուկան Մուսադաղեն, Մուսալերեն, իսկ մայրական արմատներս Գեսարիային եւ Արաբկիրեն։ Մայրս ծնած է Բոլսոմեջ, իսկ հայրս Անջար հայկական քյուղի մեջ Դիպանան, իսկ ես Թորոնտո Կանադա ծնած եւ մեծած մինչեւ մեր հայրենաթարցությունը, որ կատարեցինք 2020 թվականին։ Անձամբ անճարը չեմ տեսել, բայց ասում են դրախտավայր է ներկայում։ Հետաքրքիր է ինչ տարավ նրանց Կանադա։ Այո, անջարը շատ քեղեցիկ գյուղ է եւ յուրահատուկ գյուղ է Սփյուռքի մեջ, որովհետեւ միակ այսպես ասած, ամբողջապես հայկական գյուղն է։ Անջարը այն չէր, ինչ որ է այսօր, միշտ ալ թրախտավայր չէ եղած, ճիշտ հագաբատկեր է եղած է, անգերց ասած, երբ որ հայությունը այնտեղ դեղափոխված է մուսադաղեն, այսինքն դեղահանված է մուսադաղեն եւ կացած այնտեղ ջահիջ եղած է ընդհանրապես եւ հայկական համայնքն է, որ ծաղկեցուցած է եւ թարծուցած է ինչ որ գտեսնենք այսօր։ Հայրս 1970-ական թվականներուն տեղափոխված է նախ Անգլիա, հետո Կանադա։ Երևի քաղաքացիական պատերազմի հետ կապված այդ իրադարձությունների պատճառով, չէ՞։ Քաղաքացիական պատերազմի նախորոք էր, բայց արդեն ինքը սկացումներ ուներ, որ այդ տեսակի բանը պիտի շուտով սկսի, տեսնելով այդ վտանգը, նախընտրեց իր կյանքը շարունակել այլ տեղ այդ տեղը բարեպախտաբար եղավ Կանադա։ Բարեպախտաբար գսեմ, որովհետև ես իսկապես հբարդ եմ եւ շնորհակալ, որ Կանադայի նման երկրի մեջ եւ ավելի շատ կանադահայ համայնքի նման համայնքի մեջ մեծած եմ եւ հասարակած եմ։ Ռուբեն բոլորը չէ, որ կարողանում են օտար երկրում ապրելով պահպանել լեզուն, մշակույթը եւ կապը հայրենիքի հետ։ Ձեզ ինչպես հաջողվեց, ինչի շնորհիվ շատ մը դարբեր գեդեր կան, որ գկարձեմ կարևոր է նշել այստեղ։ Նախ եւ առաջ եւ հիմնականը մեծած եմ այն տեսակի ընտանիքի մեջ, որ հայկական արժեքները սկսած լեզվեն մինչև ավանդույթները, մինչև մշակույթը շատ բարձր գնահատած են։ Դան մեջ միայն հայերեն խոսենք, այլ լեզու խոսիլը ուղագի չել թույլատրվեր։ Այդ տեսակի ընտանիքի մեջ մեծած եմ ես։ Շատ բան գբարդիմ ծնողքիս, մեծ ծնողքիս եւ գգարձեմ ամեն ինչ այնտեղ են գսկսի։ Նաև փախտավորություն ունեցած եմ ինչպես որսի մեծնալու այդ տեսակի համայնքի մեջ Թորոնտոյի հայ համայնքի մասին է խոսքը, որ շատ գազմագերբված ցևով գբահբանե ու գզարկացնե այն ամեն ինչը, որ հայկական է այնտեղ ունենք մենք հայկական ամենօրյա վարժարան, ուր բախտավորություն ունեցած եմ հաջախելու մինչև 12-րդ դասարան, այնտեղ ունենք զանազան դարբեր գազմագերբություններ, այն լամշագութային, պատանեկան, քաղաքական եւ այլն, որ նորեն ես ունեցած եմ արիթը այնտեղ սորվելու իմ ժողովրդի թադիս մասին, իմ ժողովրդի պատմության մասին, մեր մշակույթի մասին եւ այդ բոլորին շնորհիվ է կարծեմ, որ բարձր կնահատածեմ հայելալը, հայրենիք ունենալը, ինչպես այդ գաբերը սերտացնելը եւ բարեփախտաբար շատ փոքր դարիք են ծնողքս այստեղ ֆերին ինձի այստեղ ասելով Հայաստան եւ Արցախ առաջին մեր բդույդը կամ այցելությունը գնամսել 2000 թվականին էր 12 տարեկան էի եւ այդ առաջին այցելութենեն ի վեր սերմը գաբը ստեղծվեցավ եւ այն գաբը դարվե դարի միայն զորացավ, ուժեղացավ, մինչև որ որոշեցի իմ ցանկի ընկերոջ Արազի հետ այստեղ դեպովել։ Անձամբ ձեզ համար ինչ զգացմունք է եւ անձամբ ձեզ ինչ է տալիս հայրենիք ունենալու այդ զգացումը։ Նախ եւ առաջ կգարձեմ, որ զանազան դարբեր թշվախտությունները եւ թաժան օրերը յետք պետություն ունենալը շատ կարևոր ամն է, որ դժբախտաբար այնքան էլ շատ չենք գնահատեր։ Ինձի համար այս մեծ բան է եւ այդ պահպանելը եւ երբ պետություն գսեմ այստեղ նկատի ունի մեր զույգ հանրապետությունները շատ մը ժողովուրդներ որոնք շատ փառավոր անցյալ ունեցած են դժբախտաբար ճունին այդ բախտավորությունը այսօր ունենալու պետություն մենք ունենք երբեմն ճիշտ ձևով չենք քնահադեր երբեմն այնպես կմտածենք, որ միշտ ալբիդ լա այդ մեկը, սակայն կգարձեմ, որ մեր բոլորի ճանկերով է, որ միան գրնա կոյադևել, ոչ միայն կոյադևել, այլ զարկանալ եւ փարգավաճի։ Ինձի համար հոգեհարազատ է այստեղը ամեն անգամ, որ կամ Արցախ շատ հարազատ գսկամ այդ առաջին այցելությունից ի վեր միշտ այդպես ալսկացած եմ եւ Հայաստան Երևան ապրելով շատ ավելի հոգեարազատ է թե ինձի, թե Արազին, քան մեր ծննդավայրերը։ Ես Թորոնտո ծնած մեծած, ինքը Բոստոն ծնած մեծած գնախնդրենք ապրիլ հայրենիքի մեջ եւ անգերց ասած մեր ցանկը այլտեղ չենք տեսներ։ Ռուբեն, հայրենիք նշեցիք ձեր խոսքի մեջ, որ ճիշտ չեն գնահատում երբեմն աշխարհում եք սփռված ազգեր, որոնք չունեն հայրենիք, նրանց համար մի փոքր դժվար է նույնիսկ իրենց տեղը գտնել այն երկրում, որտեղ հաստատվել են եւ այդ երկրում ունենալ ինքնության զգացում, վստահություն, նման խնդիրների են թերևս բախվում եւ նույնիսկ անձամբ ունենում են թերարժեքության զգացում հայրենիքի բացակայության դեպքում։ Կարծում եմ, որ պետք է յուրաքանչյուրը անձամբ զգա դրա կարևորությունը առավել քան շոշափելի, ոչ միայն որպես գաղափար, այլ նաև շոշափելիորեն զգա հայրենիք ունենալու կարևորությունը։ Ես ալ համամիտ եմ եւ գկարձեմ, որ անցնաբես երբ որ ամեն մեկս սկսենք անդրադառնալու, սկսենք զգալու, այլևս կրնանք մտածել թե հավաքական ձևով ինչպես կրնանք մենք հաստատակամ մնալ մեր հայրենիքի մեջ, ինչպես կրնանք ճիշտ գնահատել, ինչպես որսի, որովհետև ի վերջո հայրենիքը նաև ժողովուրդ է։ Ժողովուրդը անհատներով գազմված մեկ բան է, որ առանց ժողովրդի հայրենիք չլար ու առանց հայրենիքի դժվար է ժողովուրդը մնա ինչպես որ էր, ինչպես որ է։ Պետք է գկարձեմ ճիշտ գնահատենք հայրենիքը միան հավերժ գրնալալ, երբ մենք աշխատենք անոր համար, անուն անոր եւ մենք մեզ այստեղ բինդ բահենք եւ հաստատական բահենք։ Դուք նաեւ տեղափոխվել եք եւ այժմ ապրում եք Հայաստանում։ Ինչպես եկավ այդ որոշումը, ինչպես եւ հաստատվելուց դժվարություններ կային, հարմարվել եք արդյոք արդեն։ Գրնամս էլ որ այո, հարմարված ենք, թե ես, թե գինս հարմարված ենք։ Երկուքիս համար ալ բավական հեշտ որոշում էր, որովհետեւ որ փոքրուց արդեն մենք մտածեինք անոր մասին։ Ինչպես էսի, այն տեսակի ընտանիքներում մեջ ապրած մեծած ենք, ուր հայրենիքը միշտ իդեալ մներ, որ օրմա այնտեղ պիտի երթանք, այսինքն այդ էր միշտ մեր պատկերացումը։ Դժբախտաբար մեր ամիջական ընտանիքները այստեղ չեն մեզի հետ, այսինքն Հայաստան չեն մեզի հետ, բայց հաջող անոնք արգուքան գայցել են, այստեղ ամիսներ կանցնեն, մեզի համար միշտ ասած ենք, որ ավելի հոգեհարազատ է Հայաստանը, քան թե մեր ծննդավայրերը։ Շատ կսիրենք Ամերիկան, շատ կսիրենք Կանադան։ Անշուշտ այնտեղ ոչ միայն ստացած ենք մեր ուսումը, բայց ունենք մեր լավագույն ընկերները, բարեկամները, ազգականները, ընտանիքը, անգարելի է մոռնալ այդ բոլոր լավ բաներու մասին կամ այդ գաբը խզել ընդհանրապես, բայց մեր ցանկը այլտեղ չենք պատկերացնի։ Ինչու՞։ Որովհետև մենք ավելի ուրախ ենք այստեղ բոլոր դժվարություններով հանդերձ եւ դժվարությունները շատ են մանավանդ այս հետ պատերազմյան իրավիճակի մեջ այս խարմ քաղաքական վիճակի մեջ մեծ են դժվարությունները բայց թեր մենք ավելի հանգիստ ու ի վերջո ավելի հոգեհարազատ գսկանք այստեղ Այսինքն կարելի է համեմատել այն զգացմունքի հետ, որը մարդ ունենում է տանը։ 100 100% այդ այդ տանը զգացումը լրիվ գսկանք եւ շատ շոշափելի է այդ բոլորը, այսինքն ես անցյալ օրը կխոսեի ընկերոջս հետ, գսեի, որ 30 տարի է կամ 25 տարի Թորոնտոյի մեջ իմ հարևանիս անունն իսկ չէի գիտեր։ Երևանի մեջ այնպես չէ անշուշտ։ Մենք դարձած ենք լավ ընկերներ մեր հարևաններու հետ։ Գա այդ ընտանիքի, այդ դան սկացումը, որ այլտեղ մենք չենք սկացած։ Ինչ մասնագիտություն ունեիք մինչև Հայաստան գալը եւ այժմ ինչով եք զբաղվում։ Ես պատմություն եւ միջին արևելյան քաղաքագրթություն Ժուղեր Ռոբուսանաձեմ համալսարան, Թորոնտոյի համալսարան, որ մեյ հետ կշարունակած եմ որպես թասադու ուսուցիչ պատմության, իսկ մի քանի տարի որպես խմբակիր աշխատած եմ տարբեր թերթերու մեջ։ Արտասահմանյան թե հայկական որևէ։ Բոլորը բախտաբար հայկական թեմաներով եղած են, թեև անգլերեն լեզվով, բայց հայկական թերթերու մեջ եղած է աշխատանքս։ Տեղափոխվել են իդ քիչ մը տարբեր բնույթը ստացավ ասպարեզս, սկսա աշխատել Թյուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամներս, որպես հանրային գաբերու պատասխանատու եւ գրնամսել, որ շատ կոհեմ աշխատանք է, այո, երբեմն հոգեբես շատ դժվար աշխատանք է։ Մանավանդ երբ մեր կորձերու մեծ մասը գծավալենք Արցախ, մանավանդ Մարդունի գյուղերու մեջ, որ բավական մեծ է ցավը բادرազմեն յետք այնտեղ մենք վիրավոր զինվորներու դուները կվերանորոգենք, վնասված դուները կվերանորոգենք եւ այլն եւ այլն։ Ծանր է, այսինքն։ Բայց գտնամսել, որ հոգեբես, թեև օգնեցուցիչ, նաև շատ լրացուցիչ եւ ուրախ եմ, որ գրնամ իմ փոքր լումանալ ներտնել մեր Արցախ հայրենիքի մեջ։ Արցախի հետ կապը միայն Թուֆենկյան հիմնադրամում աշխատելուց հետո եղավ թե նաև ոչ այդել կար։ Միշտ եղած է գրնամսել, երբ մենք կմեծնայինք Թորոնտոյի մեջ արդեն մեր դպրոցական օրերուն, երբ առաջին բادرազմը նոր ավարտած էր, կսորվեինք Արցախի մասին, դան մեջ Արցախը միշտ արգա եղած է։ Փոքր դարիքեն ծնողքս հերած են ինձի այստեղ 12 տարեկանեն այցելած եմ Արցախ 2000 թվականին ու հաջող ամեն անգամ որ Հայաստան գայցելեինք հաստատ Արցախ ալգուկայինք որովհետև մեզի համար դարբերություն չի գար Հայաստանի եւ Արցախի միջեւ, մեկ էր, մեկ հայրենիք էր։ Իմ գնոջ Արազի երազն էր, որ Շուշիի մեջ դեղի ունենա մեր ամուսնությունը, մեր բսակը, ցավոք չեղավ, բայց նաեւ պատերազմը խթան հանդիսացավ, որ ճուշացնենք մեր որոշումը եւ մեր հայրենասարսությունը գադարենք։ Մենք տեղափոխվեցանք նոյեմբերին 2020-ին, երբ թեր զինաթաթար չէր գնկված, եւ մենք ճուզեցինք ալավելի ուշացնել, որովհետեւ գիտենք թե որքան մեծ է գարիկը եւ թե որքան կարևոր էր այդ կանչը։ Այս ընթացքում ինչ առանձնահատկություններ եք նկատում պատերազմից հետո ընկած այդ ժամանակահատվածում։ Արցախը վերականգնման այդ գործընթացում է։ Դուք էլ աշխատանքի նույնիսկ բերումով գործընթացի մի մասն եք։ Ինչ փոփոխություններ, առանձնահատկություններ եք նկատում այս ընթացքում։ Անշուշտ բادرազմի բարդվող գոմը լալը թյուրին բան չէ, հեշտ բան չէ եւ մենք վարժ չենք ոչ հաղթականն դա։ Գարձեմ, որ Արցախի ժողովուրդը հաստատակամ է կարճած է իր հողին եւ գսպասե տանորոշությունը բավական դժվար է ժողովրդին։ Ադիկա միանշանակ այդպես է։ Այդ ասելով կգարձեմ, որ Արցախի ժողովուրդը պատրաստ չէ այս բարդությունը, ասենք, ընդունելու հատկապես տրամադրությունների հոգեբանության ժողովրդի հետ պատերազմյան ժամանակահատվածում սկզբնական, ասենք, 1 տարվա եւ և ներկայի համեմատությունը դրամատրությունը ընդհանրապես կկարձեմ բարձր է թեև ցավը մեծ է թեև գորուստը մեծ է ժողովուրդը կարճած է իր հողին եւ գուզե այստեղ ոչ միայն մնալ այլ զարգանալ եւ մենք մեր փոքր աշխատանքներով գործենք աճակցիլ այդ բոլորին։ Այո, օրերը դժվար են, բայց կգարձեմ, որ ժողովրդի մեջ գա այդ ուժը եւ ուժը արդեն վերակտնելու ոչ միայն սկսած է, այլ գկարձեմ նոր քայլեր առնելու թեպի լավ երթալու քայլեր կտեսնեմ այստեղ ժողովրդին մեջ։ Ռուբեն մեջ ավանդույթ դարձած ձևաչափերից է, երբ մեր զրուցակիցները հնարավորություն են ունենում հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարի շրջանակներում իրենց խոսքը փոխանցել ունկնդիրներին եւ բոլոր նրանց, ովքեր մեր համացանցային հարթակների միջոցով հնարավորություն ունեն լսելու հաղորդումը։ Օգտվելով այդ հնարավորությունից ինչ կցանկանայիք փոխանցել։ Ես կցանկանայի բարձրապես ասելու, որ որքան ալ դժվար լան պայմանները, գիտեք, որ գա աշխարհասպյուր հայ ժողովուրդը, գա սպյուրքը, որ ծեր գողքին է, Չեմ սիրել ես ընդհանրապես ընդհանրացնել, բայց Արցախը այդ մեկ գեդերեն է, որ գրնա հայ ժողովուրդը համախմբել։ Այդ մեկը տեսանք ոչ միայն վերջին բادرազմի ընթացքին, տեսանք 2016-ին եւ անշուշտ հայ ժողովուրդը արգանատես եղավ այդ բոլորին առաջին ազատագրման շարժումին եւ առաջին բادرազմի ընթացքին։ Երբեք չգարձեք, որ Արցախը մեր գիզագետին մաս չի գազմեր։ Արցախն է մեր գիզագետը, Արցախն է այն դեղը, Արցախի ժողովուրդը այն ժողովուրդն է, որ մեր բոլորը գրնա միախմբել եւ անոր իսկապես սրդանց կհավատամ։ Մենք ցեր գողքին ենք գրնալալ, որ շատերը հերո են ֆիզիկապես, բայց գիտեք, որ ցեր գողքին, ցեր գրնագին գա ամբողջ ժողովուրդը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ձեզ հաջողություններ ենք մաղթում ձեր գործունեության մեջ եւ ցանկանում ենք, որպեսզի հայրենիքում ունենաք այն ջերմությունը, որ յուրաքանչյուր մարդ իր օջախում է ունենում։ Ամենայն հաջողություններ ձեզ եւ Թուֆենկյան հիմնադրամին, որ զբաղված եք հայրենանպաստ ծրագրերի իրագործմամբ Արցախում։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ռադիո լսող բարեկամներ, մեր զրուցակիցն էր Կանադայից հայրենադարձ մեր հայրենակից Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամի հանրային կապերի համակարգող Ռուբեն Ճամպազյանը ավարտին մտեցավ հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Տաղավարում աշխատեց հեղինակ եւ վարող Վան Նովիկովը։ Կհանդիպենք